que ah. ah. ah. Y la menor la burlando por la madrugada. En la 42, Chukin vale molina. Y me dan de esa mala, siempre está Y que una que no puede faltar. Y las menores quieren droga. Droga. Get it it, it lo lock it, lock it la it y las mujeres quieren droga. Yo quiero manga mi cuarto para vivirme la de yoga. Yo soy un delincuente, yo no voy a pasar de moda. Yo tengo blanco del puro y también con mi No nada más quiero darle voleibola, no quiero una que me frise y que me joda. Yo quiero una malandra que te buena y de la hora. Para arrebatar, dale cuarto, pile de ropa. eh, para arrebatar, dale cuarto, pile de ropa. para arrebatar, dale cuarto, pile de ropa. eso va a ponerse loli. Después subirse que está para la Mucho money, mucho money. Ella tiene ambición, quiere de para y Después yo para la y Y dijo troca, dinero. Ponme chapa para un pero vení para melo Le mando fotos del power, pero modo primero Tú le estás dando ahora, Y yo le di primero. Y dijo troca, con un pedazo de blog. Porque lo que para la es esa chapa parece un blog. Ella quiere su dinero, sabe que me busco todo. Y dijo can, que no se tranca con Y la menor andan burlando por la madruga. En la 42, Chucky vale en línea. Me dando esa mala, siempre la de que no puede faltar. Y las menores quieren droga, droga, dinero, quieren droga, dinero, droga, dinero. Quieren droga Y yo estoy para para aunque me ponga mudaste por lineón, hasta le dimos pelo. Cero jaraco, una vaina cara siempre veneno. Y se le vio la careta desde que sueno Jay. Y mi menor anda rulay. Es una alta de diablo y un botaje racking país. Los peines rebosados, no corre tu caranday. Ustedes quieren me dice, pero no sin de mis Jay. Y mi menor anda rulay. Es una alta de diablo y un botaje racking país. Los peines rebosados, no corre tu caranday. Ustedes quieren me dice, pero no sin de mis menores quieren droga, dinero, droga, dinero. it lo it lock it lock it pe, it lock it it le voy a